Arapça atasözleri Hayrul kelami ma qalle ve del El kısmul evvel Birinci kısım Men cedde ve cedd ve men zer'a hasad Kim bir işi ciddiyetle yaparsa karşılığını alır. Kim ekerse hasad eder. أن تكون فردا في جماعة الأسود خير لك من أن تكون قائدا للنعاج. Koyunlara lider olmaktansa aslanlar grubunun bir üyesi olman senin için daha hayırlıdır. Hayrul umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı orta yollu olanıdır. Eşşâtul mezbûhatu la yu'limuha selh. Kesilmiş koyunun derisinin yüzülmesi ona acı vermez. Mesaib kavmin inde kavmin fevaid. Bir topluluğa zarar veren şey diğerine fayda verebilir. Es-sabru miftahul ferc. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Men şabehu ebahu fema zalem. Babasına benzeyen kimseye haksızlık edilmez. La yadiyu hakkun vera'ahu mutalib. Peşinden giden olduğu sürece hak zayi olmaz. الحكمة شجرة تثبت في القلب وتثمر في اللسان. Hikmet kalpte yetişen ve dilde meyvesini veren bir ağaçtır. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. Görüş ayrılığı dostlukları zedelemez. لا تجادل الأحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما. Ahmakla tartışmaya girme. İnsanlar sizi ayırt etmekte zorlanabilir. El-kelamul leyyinu yeglubul hakkal beyyin. Yumuşak söz apaçık gerçeğe bile galip gelir. La yedurru sihabe nebhul kilab. Köpeğin havlaması buluta zarar vermez. Eddehru yevmen. Yevmun leke ve yevmun aleyk. Ömür iki gündür bir gün senin lehine, bir gün aleyhine. Ahuke men sadakak, la men saddakak. Kardeşin senin söylediğini tasdik eden değil, sana doğruyu gösterendir. وَرَاءَ كُلِّ رَجُلٍ عَظِيمٍ اِمْرَأَ Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. مَنْ غَرْبَلَ النَّاسَ نَخَلُوهُ Kim insanların ayıbını ortaya çıkarırsa, bir gün onun ayıbı da ortaya çıkar. As-sadiku vaktet Dost kara günde belli olur. Hatibun nase ala kadri ukulihim. İnsanlara akıl seviyelerine göre hitap edin. İza hana'l kada'u daqa'l feda. Kaza gelince feza daralır. تعاشروا كالإخوان وتحاسبوا كالغرباء Kardeş gibi yaşayın, yabancı gibi hesaplaşın. كَذِبَ الْكِذْبَةَ وَصَدَّقَهَا Söylediği yalana kendisi de inandı. عَلَى قَدْرِ لِحَافِكْ مُدْرِجْلَيْكِ Ayağını yorganına göre uzat. مَنْ جَاوَرَ السَّعِيدِ يَسْعَدْ ve men cavara haddad yahterik binarih. Mutlu kişinin yanında olan mutlu olur. Demircinin yanında olansa onun ateşinde yanar. Mislul atraş biz zeffeh. Sağır düğünden ne anlar?'' من أطاع الواشي ضيع الصديق Dedikoducuya uyan dostunu kaybeder. La ya'rifu thakbal cevrab illel haza. Çoraptaki deliği ancak ayakkabı bilir. Şiddetul ulfeti tuzilul kulfe. Sağlam dostluk sıkıntıları azaltır.